أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanhu, gospodaru svih svjetova, na svim neizbjenim blagodatima kojima uživamo svakodnevno. Neka je salavat i selam na njegovog miljenika, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodstvu, na plemente ashabe i na sve vjernike od Adima alaihi selama pa do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da spoznajemo njegove blagodati kroz njihovo trajanje, a da nas zaštiti od dana kada ćemo spoznati blagodati samo zato što smo bez te blagodati ostali. Draga braću i cijenine sestre, evo večeras nastavljamo ova naša mubarek druženja sa hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam u nadi i s ciljem da stil života i stil življenja koji je poslanik alaihi salatu wasallam kroz 23 godine svoje misije nastojao da utka i uspio u toj svojoj misiji u svoje ashabe da zapravo mi i ta njihov stil i te njihove i ta njihov sretni i radosni način života prenesemo u naše današnje vrijeme. Prije svega da, da vam prenesem selam od Hafza Kenana koji je poprilično bolestan i molim gospodara da tu njegovu bolest, odnosno tu njegovu prehladu temperaturu učini čišćenjem za njegove grijehe i da ako Bog da gospodar se smiluje i oprosti svim bolesnim muslimanima, vjernicima i vjernicama i da ako Bog da te te trenuci njihove bolesti budu razlogom oprosta za njihove grijehe na sudnje danu ako Bog da. Da vas podsjetim samo na bitno pravilo koje uvijek naglasimo kada neko sjedine ovdje umjesto Hafza Kenana na kojeg ste se navikli. Kada ovako razmišljam zašto dolazimo na halku hadisa i šta je smisao halke hadisa kada bi trebalo u nekom u, na kažem nekom okvirnom smislu riječi reći za mene to zapravo manifestacija i realizacija, implementacija hadisa poslanika alaihi salatu wasalam u kojem on kaže najviše ljudi će u džennet ući zbog dvije stvari. To je zbog bogobojaznosti i zbog lijepog ponašanja. Zašto to tako kažem? Prva stvar bogobojaznost, takvaluk, odnosno svjesnost Allah gospodara svih svjetova. Sve što se čuje od korisnog znanja, bez obzira iz čijih usta to izašlo. Ako imaš srce puno takvaluka, tebi će korisno biti. A s druge strane, ako imaš srce koje nije plodno tlo, za korisno znanje, bez obzira koje neko priča, ti od tog znanja nećeš imati nikakve koristi. I mi se ovdje prije svega učimo da zapravo gradimo da naša srca budu plodna tla, odnosno da budu posude za takvaluk, za bogobojaznu, za svjesnost Allaha. To je prva stvar, draga braća. A druga stvar jeste što ovako lijepom ambijentu, ambijentu ovoga prelijepog tabaškog mešida, odgajamo sebe i učimo se edevu kojem jedino može da nauči džamija i može da nauči mešid. Dok ovako sjedimo ponizni, dok sjedimo ovako, dok ne stojimo, dok smo jedni drugima blizu, u blizini, dok zapravo možda neko nekome smijeta u jednom trenutku i nije mu baš toliko dovoljno udobno, možda nismo ni svjesni da se u isti i u isto vrijeme učimo velikoj osobini poniznosti, učimo se lijepom ponašanju i prije svega se kroz ovo naše ovako druženje razvija naš međubratski, naša međubratska ljubav i naš odnos međusobno. I to su dvije velike stvari koje, ako samo to poluči halka hadisa, da razvijemo svojim ljudima takvaluk, zbog znanja koje čujemo, koje prenesemo, hadis koje čujemo, i da popravimo svoje lijepo ponašanje zbog ambijenta u kojem se nalazimo, to bi bilo dovoljna, dovoljna, dovoljan e, misija koju je ostvarila Halka Hadisa. Jedne prilike jedan je velikan rekao Ebu Bekr za kojeg svi znate da je bio ima njegov snažan, odnosno veći od imana cijelog umeta, kada bi se na jednu stranu stavio iman i vjerovanje svih ljudi, ashaba i cijelog ummeta Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. A na drugu stranu kada se stavio iman Hazreti Abu Bekra radijallahu anhu, njegov iman pretegnuo. Jedan velikan objašnjava zašto je to tako. Govori koji je razlog toga. Zašto, šta je smisao toga? I kaže, Ebu Bekr vas nije pretekao zbog više namaza i zbog više posta. Već vas je pretekao zbog nečega što je bilo u njegovim grudima. Subhanallah. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže, et takva huna وَيُشِيرُ إِلَا صَدْرِهِ سَلَاسَ مَرَّاتِ Doista je takvaluk ovdje, u prsima, u grudima. I tri puta je pokazao na svoja prsa. Ako ti na halku hadisa dolaziš i osjeti zapravo da ovaj ambijent i ovo znanje koje se prenosi budi erupciju posebnih osjećanja u svojim grudima, znaj da se koboda od onih koji imaju osobinu takvaluka. Koliko tolku ali s obzirom na to koliko ti je iskreno srce, toliko će više zapravo da jača i da bukti u tebi ta osobina takvaluka. Najljepši i najdraži primjer koji mi opisuje kako su ashabi tu osobinu kod sebe razvijali. Kako su nas podučili da tu osobinu prenesemo u naše društvo i da je mi razvijamo. Jeste kada su upitali Abdullaha ibn Omera. Kažu, Abdullah Tabini ga upitali. I neki kasnije generacije kažu. Abdullah ti se dosta družio sa ashabom i znao si dosta ashaba. I mi kad slušamo priče o njima, Pomislimo samo da, da su bili na namazu, da su bili na, da su postili, da su davali sadaku, da su jednostavno bili totalno fokusirani na hire što je tačno bilo. Ali pomislimo nekako da su se toliko bili posvetili toj strani života, odnosno toliko ahiretu da se posvetili da su zanemarili dunjalu totalno. I pita ovaj, ovaj musliman kaže, Abdullah kaže, jesu se kaže ashabi znali šaliti? Abdullah odgovara prelijepo i kaže, kaže, jesu kaže, znali su se šaliti i kako se znali šaliti, ali u njihovim grudima iman bio velik poput vrda. Znali su se šaliti, ali u njihovim grudima iman poput brda velik bio. To je stil življenja kojim, kojim nas ashabi i kojim nas halka hadisa, ako Bog da želi i treba da nas poduči. Možeš živjeti svoj dunjaloški život kako hoćeš. Možeš postaviti sebi neke ciljeve u životu koji su halal, koji su dozvoljeni kako hoćeš. Ali znaj da je mjerilo tvoje vrijednosti kod gospodara i kod drugih ljudi koliko zapravo u tvojim grudima gori? Koliko zapravo u tvojim grudima ima onoga osjećaja slasti, ljepote, ljubavi? Zato što si musliman, zato što si Allahu na seždi. Sve dok to imaš, znaj da se ako sretnih. Kada se to izgubi, onda ponovo se preispitaj zašto ti je to nestalo. Ali dokaz da vi, činjenica da vi dolazite ovdje, ako boda je dokaz, dokaz da vi nastojite gajiti tu lijepu osobinu, osobinu vašim, vašim grudima. Prije nego što pročitamo večerašnji hadis da se kao što smo običajali sjetimo Fatihom ili dovom imama Buharije. Vidan lillahi al-Fatiha. Došli smo do 190. hadisa u knjizi koja govori o abdestu. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال Pričao nam je Abdurrahman ibn Yunus, njemu Hatim ibn Ismail, prenoseći od Džada koji je kazao سمعت سائب ابن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت Čuo sam Saiba ibn Jezida gdje govori Moja tetka po majci uvela me vjerovjesniku sallallahu alaihi wasallam i rekla Ja Rasulallah in nebne uhti veđi'un I znači tetka njegova je rekla Allahu poslaniće ovaj moj sestrić je bolešljiv Ima običaj, lako se razboli Ima slab imunitet pa lako se, lako se razboli bolješ, bolešljive فمسح رأسي وودع لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه On mi je potrao glavu i blagoslovio me. Ovaj dječak reče. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je potrao glavu i blagoslovio me. Potom je uzeo abdest, a ja sam se napio vode kojom je on uzeo abdest. ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة Zatim sam stao iza njega i vidio među njegovim plečkama vjerovjesnički madež poput dugmeta na šatoru ili jajeta i jarevci. Još jednom ću pročitati prijevod ovoga hadisa da bi imali cijelu sliku pred svojim očima. Prenosi se da je Said ibn Jezid, tada dječak, prenio e, hadisu u kojem kaže Moja tetka po majci uvela me verovjesniku sallallahu alaihi wasallam i rekla Allaho poslanić ovaj moj sestrić je bolešljiv, lahko se razboli. On mi je potrao glavu i blagoslovio me. Potom je uzeo abdest, a ja se napio vode kojom je on uzeo abdest. Zatim sam stao iza njega i vidio među njegovim plečkama vjerovjesnički madež poput dugmeta na šatoru ili jajeta jarebci. Ovaj hadis nam govori nekor, nekoliko stvari. Ali ćemo ključne dvije poruke da za večera se kobog da istaknemo. Prva stvar govori u ovom hadisu gdje se ponovo posjećamo i gdje ponovo vidimo veličinu poslaničkog morala ahlaka jedeba sallallahu alaihi wasallam poslanika odnos prema djeci prema najmlađima to je primjer i model za svakoga pedagoga, za svakog učitelja, za svakoga onoga ko ulazi u kontakt, u interakciju sa djecom. Ako neko želi da uspješno podučava djecu, neka pogleda kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obhodio se sa djecom. Toliko je bio blag i milosti prema djeci i toliko je imao te, te, te, lijepe navike da sa djecom ulazi u igru, da ulazi sa njima u razgovor, da se druži s njima, da su ga djeca toliko voljela, da su plakala kada bi odlazio iz njihove, iz njihove blizine. Jedne prilike je Beduin došao poslaniku alihi salatu wasalam i vidio ga, sreo ga kako ljubi neku djecu. Kako ljubi i kako je grli. I taj Beduin se zapita i kaže kaže Boži poslaniće, zar ti ljubiš svoju djecu? Zar ti ljubiš svoju unučar? Zar i grliš? Zar se tako obhodiš s njima? Kaže, pa naravno da to radim. Kaže Beduin, kaže ja to istinu ne radim. I poslanik sallallahu kaže: šta ti ja mogu kad ti Allah iz tvoga srca milost istrgnuo. Subhanallah. Kolika je njegova milost bila da se prema djeci koji mnogi danas što god više odlaze u godine sve više ni podaštavaju djecu. I zaboravljaju da su oni nekada djeca bili i zaboravljaju zapravo da ako se to djeci ne prenesu vrijednosti koje se prenijeti trebaju, bit će odgovorni pred gospodarom svih svjetova. Zašto spominjem ovaj segment, ovaj dio hadisa o djeci? Zašto nam je to bitno? Zašto nam je to važno? Djeca imaju jednu osobinu kod sebe koju možemo mi odrasli i tekako, i tekako dobro od njih da naučimo. Možda mi to nismo primijetili, možda nismo o tome razmišljali. Ali kada se malo zadubimo, kad malo pokušamo da porazmislimo o tome, možemo zapravo da uvidimo da su najiskrenija bića na svijetu djeca. Najiskrenija bića. Od djece se možemo učiti kako zapravo da budemo čisti, kako da budemo iskreni, kako da budemo onako ponosni kao što djeca budu. Jer znate sami da dijete nako čisto, neporočno, bezgriješno, ne griješi puno, odnosno nije svjesno svojih postupaka. I onda u toj svojoj nesvijesti od tih svojih postupaka uvijek radi ono što me na duši. Uvijek radi ono, ponaša se u skladu sa svojom prirodnom voljom. Odnosno, ponaša se u skladu sa svojom prirodom. I mi od djece možemo da naučimo taj aspekt života. Taj aspekt življenja. Nemojte da naša druženja sa djecom prolaze u šupljim pričama, a da ne vidimo nešto iz, iz, iz života te mladi stvorenja. Evo jedan konkretan primjer. Pošto držim mektersku pouku u jednom džematu, nedavno sam se osvjedočio kako djeca znaju da budu iskrena, bez obzira na sve. I kako zapravo znaju da koliko god bili dobri s nekim u prijateljskim odnosima, djeci ipak iskrenost, zato što čista srca imaju, dolazi prije svega pošto znate da u februar pao onaj veliki snijeg bio i e, kako je snijeg bio pao jedno mjesec dana bila blokirana i nastava i mektevska pouka i sve je bilo stalo i nakon možda dva mjeseca nakon što je pao snijeg onaj, men dolazi u mekteb jedna djevojčica koju nisam vidio znači dva mjeseca od kako je pao snijeg i dva mjeseca nisam vidio prije toga sve redovna bila i a sa njom u društvu bila ova njena kolegica iz razreda, to su mala djeca, 6-7 godina, prvi razred, možda pre, prvi razred. Sa njom je u društvu bila pored nje sjedila njena kolegica iz razreda, iz klupe. I ja pitam tu djevojčicu onako, čisto da je malo priđe, pošto nisam je dugo vidio, pošto znam da u ovom periodu onaj, djeca imaju i viroza i budu bolesna, budu prehlađeni, to je normalno, znači ne moraš je pitati, ako djeca da ne ima, znaš da je bolesna. Ja pitam, rekao, ajla, onaj, sine, rekao, jesi je se ozdravila? Pretpostavljaš da je bila bolesna dok je dva mjeseca nije bilo. Kad ova što je do nje sjedila nije, znači nije dopustila da ova njena kolegica ni, odgovori na moje pitanje, ona kaže, Adna se zove, kaže, Efendija kaže, Ajla nije ni, bila bolesna. Ja kada sam do nje išla svaki put subotom nedljom, ali nije htjela da dođe u Mekteb. A nije bila bolesna, kaže. I ja počnem, ona mene to bilo toliko simpatično i toliki dokaz iskrenosti tog djeteta. Odnosno toga da dijete zapravo ne zna ni da pokrije, ni da sakrije, ni da izvuče svoga prijatelja, ni bilo šta da uradi. Zašto? Zato što ono zapravo nije spremno na marifetluke. Nije spremno da izvrće stvari. Nije spremno da izvrće istinu. I kada bismo mi od djece tu osobinu preuzeli, kada bismo vidjeli kako djeca tu osobinu kod sebe imaju, ja bih vas samo zamolio, ako vidim da ima još mjesta naprijed, pomatite se malo naprijed da naša braća sestre ne stoje na vratima. Ovo, ovaj, pošto još dosta, dosta omladine ulazi u mešćit, pa da svi mogu da stanu, da vas Allah nagradi. Vezano za djecu, prelijep je, prelijepo izreku dao jedan šejih i velika koji je rekao ako želite da budete Božiji ljudi, ako želite da budete Allahu bliski, ako želite da budete vi sa Allahom zadovoljni, Allah sama zadovoljni, morate da imate pet osobina koju djeca imaju. Ovo toliko kontradiktorno zvuči. Kaže i velikim, kaže ljudima odraslim, ovakvima poput vas. Kaže, ako želite da budete Allahu odani, Allahu bliski, morate imati pet osobina koju djeca imaju. Kako biste bili takvi. I onda on počne da nabraja i kaže, prva osobina jeste, djeca se kažu, ne brinu da li imaju hrane ili nemaju hrane. I vi ste to primijetili. Djeca nikad o tome ne razmišljaju. Zamislite kada bismo mi bili takvi, sa tolkim takvalukom i tolkim tevekulom oslanjanjem na gospodara da ne brinemo, da ne razmišljamo da li ćemo sutra imati šta da pojedemo. A zapravo da budemo svjesni da, da je gospodar taj koji nas hrani u ovom trenutku i cijeloga života koji će nas hraniti i sutra. Od djece se to može zaista naučiti. Oni nikada ne brinu da li će biti hrani ili neće. Ako bude jedu, ako ne budu, onda oni će se nekako zaboraviti na to, smetnut će to suma. To je prva osobina. Druga stvar jeste, djeca se ne žale danonoćno kada se razvoli. Vi dobro znate da kada nas zadeci neki musibet, neko iskušenje, neki belaj, da odmah počinjemo da kukamo, počinjemo da se žalimo ahbabima, nemamo vremena ni za čije probleme, automatski postajemo sami sebi centar svijeta i želimo da budemo centar svijeta drugima. A znate da kada dijete uhvati neka bolest, kada ga uhvati neka gripa, kada bude neko, kada, kada mu dođe neka teškoća, dijete jednostavno i pored toga zna, zna zapravo da se posvijeti drugome. Zna da nađe vremena da se poigra sa drugim. Zna da porazgovara sa svojim roditeljima. Dijete nije ono koji se žali na taj svoj na tu svoju bolest. Za razliku od nas starijih koji se često musibetima žalimo. Zaboravljamo zapravo da nas gospodar kroz ta iskušenje, kroz te musibete želi da izdigne i na što veće nekame, što veće ređe. Treća stvar koju imaju djeca, koju mi možda nemamo, suhanala. Kaže, podijelit će među sobom svu hranu koju imaju. Ako želite biti Božji ljudi, usvajate kaže, ove osobine koju djeca imaju. Pa smo nabrali dvije stvari, pa smo rekli da je treća stvar, podijelit će među sobom ono što imaju. I vi ste to vidjeli, vi znate ko ima mlađeg brata i sestre, ko ima djecu, ili ko ima neke rođake. Kada jedno dobije neku hediju, kada jedno ima neku hranu, onda odmah to dijete automatski nastoji da podijeli sa svojim društvom to što ima. A kako se mi ponašamo? Šta god nam dođe u naš džep, samo ne želiš da sazna onaj drugi kako ne bi morao da ga častiš, tako ne bi morao da mu platiš ručak, tako ne bi izašao sa njim na kahu, tako jednostavno bi ostalo što više za tebe, a što manje za nekoga drugoga. To je osobina koju se mi možemo dobro, dobro okoristiti gledajući djecu kako oni postupaju. Četvrta stvar, vrlo značajna, vrlo bitna koju mi nemamo, a koju djeca imaju. Kaže, brzo se pomire, izmire kada se posvađaju ili kada se potuku. Djeca se posvađaju, potuku se, naljute se jednu na drugu. Nakon 10 minuta, nakon 15 minuta znate da se oni dođu i zagrle se, rukuju se i jedno drugome oproste halale i nastave da igraju se kao da ništa bilo nije. A u našim životima, draga braćo, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, kaže nemojte da se ljutite jedni na druge više od tri dana. A kod nas to, nažalost, ja znam slučajeva, tako mi Allah, ne možeš koliko god čovjeku da govoriš. Zna da se s jednim drugim, znači s rođakom se zavadio i objašnjavaš mu, nemoj to da radiš. Jer ako se ne pomiriš ovdje, ako se ne izmiriš na ovome svijetu, ako ne zatražiš halala ovdje, morat ćeš to na hiratu da uradiš. A tad je to puno teže. Tad će, tad će ti biti drugi belaji na, na, na pameti. Neće ti biti do toga. A morat ćeš to da uradiš. Ako želiš da te gospodar oprosti. A ljudi se zbog sitnih stvari, zbog sitnih dunjaloških interesa zapravo posvađaju i ne želi da se pomiri. Zašto je poslanik sallallahu alejhi ve dao tri dana? Zato što u okviru ta tri dana čovjek može da se priberi, može sebi da dođe, može zapravo da kaže u redu ja sam malo prenaglio, pa mogu da mu to halalim, oprostit ću mu to, oprostit ću joj to, nazvat ću je, halala, nazvat ću joj selam. I uvijek znate da je bolji od, od dvije osobe koje se posvađa onaj ko prvi selam nazove. Zato nastoji da budeš bolji ako si ušao u konflikt, u konflikt s nekim. I četvrta, odnosno peta stvar jeste vezana za djecu koju oni imaju, a koju bi mi od njih trebali da naučimo jeste i najmanja prijetnja. I tjera na plač i tjera im suze na oči. Vi znate kada djetetu samo kada ga namršteno pogledaš, odmah se prepane, odmah zaplače. A zamislite šta je s nama. Koliko ima ljudi koji znaju kakva je, kako gospodar strahovito kažnjava. Koliko ima ljudi koji gledaju sve pojave oko nas koji gledaju tsunamije, zemljotrese, poplave, požare, koji sve to vide svojim očima, koji pred svojim očima vide šta zapravo gospodar može, šta je gospodar kadar da učini. Sve što se oko nas dešava je zapravo pokazatelj Allahove moći i svemoći. A zapravo ljudi se na to ne osvrću, ne obaziru se. Šeitan im je zamagljao njihov vid, ali zato kada dođu na sudnjem danu i kada spoznaju ko je bio gospodar, Allah će im reći, bit će im proučeno لَكَشَفْنَا عَنْكَ جِطَاءَكَ فَبَسَرُكَ hadid. hadid mi ćemo doista, danas smo ti vi tvoj čist učinili i sklonili smo perdu s očiju i vide tvoj čist i bistar i oštar. A zašto to ljudi ne vide na dinavku? Zato što ih sitri interesi u propasti. Vrlo značajna poruka iz ovoga hadisa, draga braćo, jeste da blagost, milosrdnost prema djeci bude od osobina nas, vjernika, koji želimo da slijedimo sunet poslanika, sallallahu alaihi ve Da sa djecom imamo najljepši mogući odnos. Da mi volimo djecu, da djeca vole nas. I kroz ovih pet savjeta pokušajte zapravo da vidimo kako nas to djeca mogu podučiti. Da mi popravimo svoj odnos međusobno prema drugima, zapravo učeći od najmlađih stvorenja. Od malehne djece za koju mi često smatramo da su beskomoćne, da su beskorisna, a zapravo oni su gospodara i tekako svjesni. Jedan lijep primjer koji o tome govori jeste kada je Hasan al Basri bio dječak i tada su već neki učenjaci u njemu primijetili zrelost i oštrinu i bistrinu njegovog uma. Primijetili su kako će zapravo da sutra bude jedan veliki islamski učenjak koji će moći da svojim razborit, svojim razboritošću i svojim razboritim umom doprinese ovo umetu. Kažu da jedne prilike Hasan al kao dječak slušao predavanje u kojem je neki predavač govorio i vazio o ajtu u kojem gospodar kaže Ja ejuhelledina amenu ku enfusekum wa ehlikum nara wa kuduhen nasu al hijjara ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodce od vatri. Čije će gorivo ljudi i kamenje biti. I Hasan al-Basri, mali dječak, desetogodišnjak, sluša ovo predavanje i dok predavač spominje, citira ovaj ajd, Hasan počinje da plači. Počinje da plači. Počinje da plači. I suze idu iz, iz njegovih očiju. Pita njegovaj predavač, kaže, Zašto si, kaže, ti dječače zaplakao? Šta te to rastužilo? Šta sam to rekao pa te tako rastužilo? Hasan al-Basri, rahmetullahi alaih, kaže, pa ti si rekao sada da će gorivo u džehennemskoj vatri biti ljudi i kamenje. A ja sam primijetio da kada moja majka loži vatru, uvijek prvo uzme ono malo drveće, ono malo triješće, pa sa njim potpali vatru, pa kasnije do ubaci ono veliku, velike one cepance. Pa sam ja onda pomislio da će zapravo djeca biti ta s kojom će se prvo potpaliti džahennemska vatra. Pa zbog toga ove suze koje vidiš na mome licu. Tada su znali da će izrasti velikana kakvog izrasta kao što i sami znate. suhanava Od djece učiti, draga braća. Prema djeci se lijepo obhoditi. I prema djeci milosti biti. Jeste znakova da slijediš sunet poslanika sallallahu alaihi to je prva poruka bila. Druga poruka, draga braćo, jeste vezana za poslanički pečat koji se spominje u ovom hadisu. I vi znate da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao i ovih najveća poslanikova muđiza jeste Kur'an. Kur'an najveća vječna muđiza do sudnjeg dana koja će ljude iznova iznova frapirati, šokirati i u dileme dovoditi naravno oni koji nisu na pravom putu. Kako jedna takva knjiga među ljudima može da bude? A s druge strane, poslanik sallallahu alaihi wasallam je u svome životu imao i dosta onih muđiza nadnaravnih dijela, nadnaravnih pojava s kojima je zapravo e, nevjernicima, mušicima pokazivao zapravo da on Boži poslanik. I vi znate da u njegovo vrijeme i desilo se e, ocepljenje onoga mjeseca i znate da je iz njegovih prstiju izvirala voda i znate da je kamenje njegovim rukama govorilo, da ga je pozdravljalo, selamilo i tako dalje. Od muđiza, odnosno od potvrda poslanstva poslanika sallallahu alaihi wasallam jeste i poslanički pečat koji je gospodar stavio, odnosno koji je gospodar e, ugradio na plečke, odnosno na leđa poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zašto nevjernici nisu uviđali? Zašto nisu shvatali te sve znakove kojim je gospodar i kroz muđize poslanikove sallallahu alaihi ve sellem slovo. Koji je to razlog? Zamislite to da vidiš da ti čovjek kaže ja sam poslanik i to će ti potvrditi tako što će se večeras ovaj mjesec raspoluciti. Zamolit ću svoga gospodara da tako bude i bit će tako. I ti to vidiš svojim očima. I ti dalje kažeš nisi kad je ti si obični čarobnjak. Vidiš tolke muđize da postani sa svojim rukama radi, da radi sa kamenje, da radi sa vodom. Vidiš toliko je stvari koje ne možeš kao prirodni zakon da pojmiš. I ti dalje iz obje kažeš ti si samo obični vračar. Zašto je to tako? Zašto? Zato što nisu slijepe oči, već su slijepa srca u grudima. Najduži put koji jeste i najduži put koji traje nije put pješke od Sarajeva do Mekije ili nije put oko svijeta ili bilo šta drugo. Najduži put jeste, draga braća, da iz glave dođe do srca. Najduži put. Da iz ovoga informacije koju imaš u svojoj glavi, da informaciju koju imaš na svome jeziku, prebaciš u svoje srce. Da postane dio tebe. Da zaživi u tebe, Da postane dio tvog identiteta. Da postane nešto bez čega ne možeš. Da postane nešto čime se ponosiš. Da postane nešto zapravo što ne želiš da se odrekneš bez obzira na sve na svijetu. Poslušajte sljedeći primjer vezan za postanički pečat. Selman El Farisi, poznati ashab Perzijana, živio je sa svojom porodicom u Isfahanu, u Perziji i bili su vatropoklanici. Klanjali se vatru i on je imao, svoga, imao svoju porodcu i otac je volio mnogo Selmana. Bio mu je najdraže djeci. Toliko ga je čuvao kao neku curu i nije, nije dao mu da puno hoda. Stalno je bio u kući, kaže. Selmane, ti budi u da se šta ne desi. Nemoj da ti neki problem desi, da bude kakvi velaja, Ostani ti u I pazio ga je, čuvao ga, čuvao ga je i toliko ga je poštovao cijenio da mu je dao da on zapravo pali i loži tu vatru koja je dan i noć morala da gori. To je velika počast bila u tom perzijskom narodu koji su bili vatropoklonici. Međutim, taj Selmanov otac je imao jedan posjed. I svaki dan išao da ubire prihod sa tog posjeda. I jedan dan taj otac nije mogao da ode da ubire prihod. Kaže, Selman, otiđi ti da, da doneseš prihod sa tog našeg posjeda. Selman je izašao i nije ni došao do njihovog tog posjeda. On je vidio neku kršćansku bogomolju i privuklo ga je zapravo glasovi iz te bogomolje. Privuklo ga je to što se tamo odvijalo. Otišao da vidi šta se tamo dešava, vidio je našao ljude, zatekao ljude koji se Bogu mole, koji se Bogu klanjaju, koji Boga spominju. Njem se svidi ta atmosfera, taj ambijent. Oni počne sa njima se druži, počne da ih pita ko ste vi, šta radite, kaže mi smo onaj, oni koji obožavaju jednog jedinog Boga, naravno radi se o čistim monoteistima, kršćanima koji su to vrijeme bili, koji su bili isprani, e, ispravni, koji su imali čisto vjerovanje. I kaže, odakle pitaj samo, odakle vi, vaša vjera potiče, kaže i Šama. Selman njima kaže, kada bude nešla neka karavana vaših trgovaca koja bude išla do Šama, vi mene obavijestite pa kako bi ja išao do Šama da vidim šta se to tamo dešava u Šamu. Kada se Selman vratio kući, nije ni ubro, nije ni donio prihod sa te njive i vratio se kući, kaže, otac ga pita gdje je prihod, kaže, nisam ni donio prihod, ali sam sreo te takve ljude, kaže, mnogo mi se svidjelo ono što sam kod njih vidio. Otac se zabrine, pomisli da će zapravo da se Selman odmetne od njihove vjere, vjere njihovih predaka i otac ga njegov stavi u okove kako više ne bi izlazio iz kuće. Nakon nekog vremena ta karavana je krenula do Šama, ovi su ljudi kršani došli po, po Selmana, oslobodili su ga iz okova i Selman je krenuo, krenuo na put, put Šama. I sada ću malo ću skratiti priču. Selman je uglavnom kroz razne peripetije. Dolazio je do raznih svećenika koji su bili u tom kršćanskoj vjeri. I uvijek je te svećenike upoznavao i uvijek je tražio najboljeg u tom vremenu, u tom mjestu kako bi od njega učio vjeru i kako bi mu izmetio. I četiri, pet svećenika je Selman promijenio. I svakog svećenika bi napustio, svećenika bi napustio onda kada bi mu smrt došla. I nakon što je došao do četvrtog, petog svećenika, i dolazi smrtom, svećenik pita njega, kaže, reci mi kome da sada odem, da mu izmetim, da učim ovoj vjeri. I taj svećenik kaže ovako, kaže, doista kaže, ja ne znam više nikoga ko u našu vjeru ispovjeda i koje je ispravno ispovjeda, ali znam da će se u arapskom narodu pojaviti poslani Boži i koji će biti Arab, koji će ispovjedati Ibrahimovu vjeru, on će doći u gradu, bit će u gradu, napusti, naselit će se u gradu koji će biti u kamenitom prostoru, ali će biti dosta i dosta hurmi u tom gradu. I prepoznaćeš ga po tri obilježja koja se ne mogu, koja se ne mogu da, da se ne prepoznaju, koja se ne mogu ne vidjeti. Kaže, prvi, prvo obilježje ti je kada mu dadneš sadaku, ako mu budeš dao sadaku, on sadaku ne prima. On milostinu ne prima. Drugo obilježje jeste, ako mu budeš dao hediju, on hediju uzima i hediju će pojesti. I treće obilježje, on ima postanički pečat, ima biljeg na svojim, na svojim plećima, na svojim leđima. Ako možeš ikako ti iđemo. I to je bila posljednja oporuka toga svećenika Selmana u Farsi. I Selman je na razni način nastojao da dođe do, do Jesriba, odnosno do tog grada u kojem je svećenik rekao da će doći taj Boži poslanik. I na kraju on je platio čak neki ljudima kroz neku svoju imovnu koju imao da ga odvedu tamo, ali su ga prevarili i e, nasamarili su ga i onda su ga prodali kao roba. I on je uglavnom u Medinu u Jesrib došao kao rob. Kao rob je došao u Jesrib. I dok je tako jedan dan radio, odnosno brao plodove sa palmi, čuo je zapravo da je došao u Medinu, čuo je neku graju, čuo je neku veliku, veliku, veliku buku. I sišao je dole da pita šta se to dešava, o čemu se radi i onda čuo od neki ljudi, kažu, došao je kaže neki čovjek iz Mekije koji tvrdi da je Boži poslanik. A ovaj njegov gazda koji je bio tu kaže, udari mu jak šamar. I kao onoga roba hoće da ga ponizi i kaže, šta tebe briga ko je došao, ide radi svoj posao. Selma se vrati da radi svoj posao, a kad je noć došla, on se kaže pripremi, pripremi neku sadaku, odnosno pripremi hurme neki i ode da posjeti toga čovjeka koji za sebe tvrdi da je Boži poslanik. Dođe on kod Muhammeda sallallahu alaihi sellem koji je bio u Medinu, koji je učinio liđu u Medinu i pita ga, kaže, evo kaže Burum, ovo ti je kaže, od mene sadaka. Ovo ti je od mene sadaka. A poslanik alaihi salatu selam bio sa svojim ashabima i odmah kaže uzmete hurme i stavi pred svoje ashabe, kaže uzmite vi, a ja neću jesti. I onda Selman kaže u sebi, ovo je kaže prvi znak, ono što je svećenik onaj rekao, ovo je prvi znak, vidiš da nije uzeo milosti, nije sadak primio. Drugi dan Selman donosi, donosi ponovo, dolazi, donosi ponovo hurme, kaže, ovo je kaže od mene hedija za tebi za tvoje sahabe. I poslanik Alehi Salatu Selam, uzima tu, tu hediju i jede i on i jede, jedu njegovi ashabi. Onda Selman se pomisli kaže, ovo je kaže drugi znak. Ovo je možda stvarno Boži poslanik. Treći dan dolazi Selman poslanik sallallahu alaihi sellem koji je bio na dženazi jednom ashabu na džennetul Beki i Selman počne da hoda oko poslanika alaihi selam. Ciljem zapravo da vidi šta se krije na njegovim leđima, šta se krije na njegovim plećima. I Selman išao oko poslanika alaihi salam i poslanik sallallahu alaihi sellem onako oštar, oštruman, onako pronicljiv, vidi šta Selman želi i onaj svoju grtač malo spusti. I Selmanu se ukaže ovaj poslanički pečat o kojem ovaj hadis govori. Kao jedan, kao jedan skup, skup, e, skupljen, nekoliko skupljenih dlaka koje su bile na jednom mjestu koje su zapravo bile poslanički pečat. Ko neko da kažu, neki predam govori kao izbačeno, komad izbačenog mesa na plečkama poslanika sallallahu alaihi sallam. Kada je Selman to vidio, Selman Usef kaže, ovo je kaže ostvarenje zapravo da je treći znak da je ovo Božji poslanik. Ovo je sigurno Božji poslanik. Selman pohrli prema poslaniku sallallahu alaihi sallam i u, zagrli ga sa obje svoje ruke i počne da ga ljubi i počne da plaće. subhanallah i pita njega Muhammed sallallahu alejhi kaže ko si ti kaže i, i zašto to činiš i poslaniku alejhi nije to jasno Kaže, Selman ispričaš cijelu svoju priču. Kako je napustio svoj porod, napustio vjeru svojih predaka. Kako je napustio svoju slobodu, kako je napustio svoje bogatstvo, napustio svoju kuću, pa bio rob, pa bio uh, zatočen, pa radio kod radnih svećenika kao izmećar. Sve je to prošao samo s da spozna istinu. Zato što su njegova prsta tražila da spozna istinu, da spozna jednog gospodara. Sve to ispriča poslanik sallallahu alejhi ve poslanik se zapanji, začudi se sa tom pričom i kaže ashabi, kaže ponovit ćeš tu priču i mojim ashabima. I on ponovi tu priču i ashabima i ashabi ga o velikodušno otvoreni ruku primo svoje društvo, oslobode ga od ropstva oslobode ga od ropstva i na Selman Farsi postane kao što znate jedan od najpoznatijih velikih ashaba poslanika ali salatu Selam. Draga braćo, poruka iz ovoga. Selman El Farsi je toliko stvari napustio da bi spoznao istinu, da bi spoznao islam, da bi spoznao Allah. Sav rahatluk na Dunjalku je napustio. Ništa mu na Dunjalku fallo nije. Sve je imao u svojoj perzi, sve je imao u svojoj kući. Ali u njegovim grudima je bilo prazno i sav dunjaluk je ostavio i toliko ti peripetija i toliko teških situacija prošao da bi došao do istine. I nije mu bilo žao da to učini. što onda ti ja treba da radimo, koji smo rođeni kao muslimani, koji živimo sa islamom cijeli svoj život, a gospodar nedovoljno ne zahvaljujemo na te blagodati islama. Kako mi da se ponašamo? Kada bismo znali kolika je blagodat to što nam je gospodar, što nas je učinio muslimanima, mi sa sveđe gospodaru si lazili ne bismo. Stalno bismo zahvalni bili. Stalno bismo gospodara hvalili. Stalno bismo mu odani bili. Pogledajte kako Selman, Selman podučava umet poslanika sallallahu ve sellem kolika je blagodat, kolika je blagodat Islama. I na kraju da završimo, draga braćo, ovaj poslanički pečat kao potvrda poslanstva poslanika sallallahu ve sellem i krije neke druge poruke i krije neke stvari u kojima možemo zapravo da vidimo. Kada bismo malo razmišljali šta je to zapravo što potvrđuje i šta je to što nam ukazuje na to da je poslanik sallallahu alejhi ve uistinu božji poslanik. Mi to znamo, mi to svojim srcima vjerujemo, ali prelej posjećaj kad se iznova na to posjetimo, kada iznova nađemo neki dokaz, kada iznova svoje srce smirimo poput Ibrahima alejhi selam sa nekim novim argumentom. Draga braćo, činjenica da 1400 godina nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve živio i nakon što je preselio na bolji svijet i nakon što je jednu generaciju odgojio. Činjenica da nakon toliko vremena nema trenutka i nema sekunde na dunjalku i nema nijednog treptaja oka, a da se negdje na svijetu ne uči Allahume salli ala Muhammedinu ala ali Muhammed. Govori o tome da je on uistinu Božji poslanik. Da je on uistinu najveći Allahu stvorenje. Da je najdraži Allahu poslanik. I da je najdraži Allahu stvorenje. Sallallahu alaihi wasallam. 1400 godina nakon što je živio nema trenutka na planetu. Nema nijedne sekunde da se salavat na njega ne donosi. Nema trenutka da zapravo neko na njega ne misli. Da neko njegovu siru ne čita, da neko njegov sunnet ne slijedi. Kada bismo mi uistinu voljeli poslanike sallallahu alaihi ve sellem i mi bismo kao Selman grlili pečate poslanikove koje vidimo u našem današnjem svijetu. Kada vidimo obrise poslanstva u našem današnjem svijetu. Kada zapravo vidimo da smo nosioci i najljepše vjeri Islama. Kada, kada vidimo čime nas je gospodar počastio i mi bismo pohrlili da poljubimo tu vjeru, da poljubimo taj sunnet ali na način da ga slijedimo i da ga u svojim srcima gajimo. To je, draga braćo, poruk ovoga hadisa. I kako da to postignemo? Ugledaj se na sahabe, na najplemenitiju generaciju koja je ikada živjela. Jedne prilike, kaže jedan jevrej neotesan, neodgojen. Rekao poslaniku, sallallahu alaihi nakon, nekog, nakon neke situacije, kaže, Boži poslaniće, to je moj štit, a štit je bio poslanika Muhammeda, alaihi Kaže, Boži poslaniće, to je moj štit, daj mi ga vamo. Kaže poslanik alaih salam, ovo je uistinu moj štit. Ja ne znam zašto tražiš nešto što je moje. Kaže, jevrej, zašto si uzao moj štit? Poslanik alaih salam kaže, ko će da posvjedoči da je ovo moj štit? Kada se javlja jedan asaha po imenu, po imenu Ebu Huzeime. Kaže, Boži poslaniće, svjedoči da je to tvoj štit. Kada poslanik alaih salam njega pita, kaže, Ebu Huzeime kaže, vjeruješ li da je ovo moj štit? Suhanu, pošaljte odgovora. Ebu Huzeime kaže, Allaho poslaniće, ja vjerujem da ti Džebrajel donosi objavu sa nebesa, a da ne vjerujem da je to tvoj štit. Zamislite da mi u svojim grudima imamo srce koje na ovakav način vjeruje poslanik sallallahu alaihi sallam. Da li bismo u svojim životima imali ikakvih mana? Da li bismo imali nedostataka? Da li bismo imali razmirica sa drugim ljudima? Da li bi nas drugi ljudi mrzili, odnosno posmatrali na način kako nas danas možda posmatraju? Ja molim gospodara da nas počasti da budemo od onih koji istinski slijede put poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji nastoje da prepoznaju pečate poslanstva svuda oko nas, koji nastoje da budu ponosni na to što imaju poslanika, koji je prvak svemira, koji, da budemo ponosni na to što imamo gospodara, koji hrani sva stvorenja koja žive na zemljavku, Što imamo gospodara koji nam se odaziva kada ga god zovnimo. I što imamo poslanika sallallahu alejhi ve koji će nas u najvećim tegobama, u najvećim teškoćama, u najvećim mukama na sudnjem danu, zalagati se za nas i tražiti gospodara, gospodar spasi moj umet. Amin. Da pručimo to. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك ومحبتك ومحبة رسولك برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح